Այն գլխից հարկ է ասել, Մինսկի խմբի համանախագահների այս հերթական այցը մեր տարածաշրջան դարձյալ որևէ ավետից չի պարունակում։ Երևի բացառությամբ ամերիկացի միջնորդ Ջեյմս Ուորլիքի շարունակաբար անհիմն հնչող, գուցե եւ ռոմանտիկ, բայց շատ հաճախ հակասական այն լավատեսությունից, թե ամեն ինչ նորմալ է բնականոն հունի մեջ։ Իդեպ դա նկատել եւ արձանագրել են նաեւ մեր ճշտամական ճամբարում Ադրբեջանում նշելով, որ ամերիկացի միջնորդի մանավանդ վերջին հայտարարությունները բացարձակապես հակասում են իր անմիջական ղեկավարի պետական քարտուղար Ջոն Քերի գնահատումներին։ Բանն այն է, որ այս այցի ժամանակ դեսպան Օրլիկը Բաքվում լրագրողների հետ մամլո ասուլիսում հայտարարել էր, թե բանակցային գործընթացում ի հայտ են եկել նոր հետաքրքիր գաղափարներ եւ տարրեր, ու թե կարգավորման բոլոր հարցերն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահաների հետ քննարկվելու են փաթեթային ձևաչափով ընդգծելով մեջբերում եմ եկել է այս հակամարտությունը կարգավորելու ժամանակը եւ ուշադրություն դարձրեք նրա խոսքի հետեւյալ ձևակերպմանը դարձյալ մեջբերում եմ այսուհետ ադրբեջանի ժողովուրդն արժանի է նրան որ เป զի ապրի խաղաղության եւ համերաշխության մեջ Ամերիկացի դիվանագիտի այս վերջին իրոք դիվանագիտական արտահայտության մեջ, ինչպես երևի նկատեցիք, խոսքը վերաբերում է ոչ թե ադրբեջանական, որը գուցե եւ բնականon հնչեր, այլ ադրբեջանի ժողովրդին։ Այսինքն դժվար չէ հասկանալ, որ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը ադրբեջանի ժողովուրդ ասելով նկատի ունի ոչ այլ բան, քան ադրբեջանական եւ արցախյան հանրություններին մեկ միասնության մեջ։ Փոքրինչ ավելի խոր ենթատեքստում առաջիկայում մեկ պետականության, ասել է թե Ադրբեջանի կազմում երկու հակամարտ ժողովուրդների, ադրբեջանցիների եւ արցախցի հայերի խաղաղ եւ համերաշխ գոյակցությունը։ Ահա թե ինչ ռոմանտիկ է թե ոչ զառանցական սահմանների է միտված ամերիկացի հաշտարարի երևակայությունը։ Մյուս կողմից վերհիշենք պետ քարտուղար Քերի փոքրինչ ավելի վաղ կատարած այն հայտարարությունը, թե Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հակամարտության լուծումը դեռևս չի ձևավորվել։ Այսինքն այս պահի դրությամբ անլուծելի է։ Գնահատական, որ կարծում ենք ամերիկյան բարձր ղեկավարության տեսակետը ներկայանում։ Այլ բան է, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ այդ գերտերության Ղեկավարությունն Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտություն դիտում է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի տարածքային վեճ, անտեսելով նույն ԵՀԿ Բուդապեշտի 1994 թվականի գագաթնաժողովի ընդունած բանաձևի այն դրույթը, որ Լեռնային Ղարաբաղը հանդիսանում է հակամարտության լիիրավ կողմ։ Բայց դա թողնենք ամերիկյան ղեկավարության Ինչու՞ չէ, Մինսկի խմբի համանախագահ նաև մյուս երկու գերտերության Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի իշխանությունների խղճին եւ արդարամտության աստիճանին։ Ոստի դարձյալ անդրադառնանք դեսպան Ջեյմս Ուորլիքի հայտարարություններին։ Բաքվի նույն մամլո ասուլիսում պարոն Ուորլիքը նշել է, թե Ադրբեջանն ու Հայաստանը շահագրգռվածություն են ցուցաբերում հակամարտությունը վերջնականապես կարգավորելու եւ կայուն խաղաղության հասնելու հարցում իհաստատունն ասացի, նա հավելել է. «Մեջբերում եմ, ես անձամբ խոսել եմ նախագահ Իլամ Ալիևի հետ, եւ մեր զրույցի ժամանակ նախագահը պատրաստակամություն է հայտնել Հայաստանի նախագահի հետ քննարկել կարգավորման կարևոր հարցերը»։ Նրա խոսքով կողմերը խաղաղության հասնելու կամք ու ձգտում են ցուցաբերում։ Մինչդեռ այդ ասուլիսից հազիվ 3 շաբաթ առաջ պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել էր, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների պատրաստ չլինելու պատճառով հնարավոր չէ կարգավորել Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Այլ կերպ ասած, Ուորլիկն իսկապես հերքում է իր ղեկավարին Ջոն Քերին, հետեւապես եւ առհասարակ իր հայրենի երկրի իշխանություններին։ Ի հավելումն ամերիկացի համանախագահի այդ հայտարարությունների նշենք նաև, որ Բաքվում լրագրողների հետ նույն հանդիպման ժամանակ Պարոն Ուորլիկը բարձրաձայնել է, թե մեջբերում եմ հղում կատարելով ադրբեջանական ապալրատվական գործակալության հաղորդագրությանը, բռնազավթված հողերը պետք է վերադառնան Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Բանակցությունների տարերի մեջ շարունակել է նա. մտնում են փախստականների եւ հարկադրված վերաբնակների վերադարձն իրենց հողերը։ Խաղաղարարների տեղաբաշխումն այդ տարածքում։ Այս տարերը, ինչպես կրահում եք, իբրև հրամայականներ, արդեն կարգավորման տխրահարչակ մադրիդյան սկզբունքներից են բխում, որոնք միանգամայն իրավացիորեն իրեն հարուցում են հայ հանրության ոչ միայն Արցախի բնակչության, այլև Հայաստանի եւ Սփյուռքի մեր բոլոր հայրենակիցների խոր մտահոգությունն ու անհանգստությունը եւ համոզված եմ իրավացի են բոլոր նրանք շարքային քաղաքացիներ, քաղաքագետներ, քաղաքական գործիչներ, թե պետական պաշտոնյաներ, ովքեր համարում ու բարձրաձայնում են, որ մադրիդյան խաղը վաղուց արդեն սպառել է իրեն։ Այն այլևս իր մեջ ոչ հերո հերանեկարի կտրվածքով վտանգավոր գործոններ է պարունակում մեզ համար եւ ժամանակն է, որպեսզի Հայաստանի Արցախի իշխանությունները բանակցային գործընթաց ընթացում վճռականորեն պնդեն խաղի այդ կանոնների արմատական փոփոխության անհրաժեշտությունը։ Մինչ այդ հրատապ բեկումը տեղի կունենա, մենք շարունակենք հետևել դեսպան Ջեյմս Օրրիկի միջնորդական երևակայության թրիչերին ու, եթե կա այդպիսին, նաև զուտ մարդկային բարոյականության դրվածքին։ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ապրիլյան ողբերգությունը շատ կյանքեր խլեց, ասել է նա արդեն Երևանում հոկտեմբերի 25-ին հայ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Սակայն կողմերից ոչ մեկը չպետք է մեղադրի մյուսին, թե Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Ռուսիայի հետ միջնորդական առաքելության անդամ դեսպանների ունեցած հանդիպման ժամանակ վերջինս ինչ կարգի մեղադրանքների շարան է հասցեագրել հայկական կողմերին, դժվարանում ենք ասել, քանզի այդ հանդիպման վերաբերյալ պաշտոնական հաղորդագրությունն առավել քան սուղ ու գրեթե անբովանդակ է։ Հենց այդ հանգամանքից միայն կարելի է ենթադրել, որ այնքան էլ ջերմ մտնոլորտում չի անցել այն։ Բայց ահա Ստեփանակերտում կայացած հանդիպմանն Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, ինչպես նշվել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պաշտոն պաշտոնական հաղորդավորության մեջ միանգամայն բաց տեքստով շեշտել է, որ Ադրբեջանը շարունակում է հավատարիմ մնալ իր ապակառուցողական դիրքորոշմանը, խախտելով զինադադարի ռեժիմը եւ չհրաժարվելով հայատյաց քաղաքականությունից։ Միևնույն ժամանակ երկրի ղեկավարը կարևորել է զինադադարի ռեժիմի պահպանմանն ու խախտումների վերհանման ուղղված մեխանիզմների մշակման անհրաժեշտությունը, այն համարելով խաղաղ գործընթացի առանցքային բաղադրամասերից մեկը։ Նույն ասել է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը Երևանում ընդունելով համանախագահներին եւ նրանց ուղեկցող պաշտոնյաներին, նշելով, որ ապրիլյան ռազմական գործողություններից հետո էլ Ադրբեջանը շարունակում է ապակայունացնել իրավիճակը շփման գծում։ Բարբերաբար աճում է կարակուսների քանակը, մեծանում է կիրառվող զենքերի տրամաչափը, հանգեցնելով նոր զոհերի։ Վիգեն Սարգսյանն նշել է նաև, որ բանակցային գործընթացում առաջընթաց արձանագրելու համար Հայաստանը կարևորում է շփման գծում հրադադարի անվերապահ պահպանումը եւ հակամարտ կողմերի միջև վստահության ամրապնդումը։ Նույնը, չնայած պաշտոնական հաղորդագրության մեջ չի արձանագրված, կարելի է բարձրորոշ պատկերացնել, Ասել է նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ընդունելով Ղարաբաղյան կարգավորման միջնորդական առաքելության ներկայացուցիչներին։ Ավելի པարզ ու հստակ, առավել հասկանալի, ես չանվանեմ թե ում, ինքներդ կարող եք կռահել, թե Ղարաբաղցին tamam խոսքն ում կարող է ասել։ Այնինչ, եթե հետևելու լինենք պարոն Օրլիքի կրկնում եմ մտքի ու երևակայության թրիչքին, Ապրիլյան քարոզիա պատերազմը, որ կարճաժամկետ ընդհատումներով շարունակվել է նաև հաջորդ ամսում մայիսին, հակամարտ կողմերից ոչ մեկն էլ չի սկսել։ Այն երևի ինչ որ այլ մոլորակային մութ ուժերի, այլ ոչ ադրբեջանական եւ Ղարաբաղյան զորքերի բախումների շարան էր։ Այլ կերպ ասած, միջազգային միջնորդական առաքելությունը իդեմս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հակամարտության կողմերից եւ ոչ մեկին կշտամբելու, նախատելու, դատապարտելու, զսպելու առիթ ու պատճառ չի տեսնում երկուստեք հարյուրավոր զոհերի տեղիք տված այդ արյունալի պատերազմի համար։ Լավ, ասենք թե Երբ ապրիլի 2-ին սկսվեցին այդ լայնածավալ մարտական գործողությունները Ղարաբաղյան եւ ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոցում, տարածաշրջանում միջազգային դիտորդներ չկային, արձանագրելու համար, թե ով առաջինը նախահարձակ եղավ, ով անցավ պաշտպանության։ Ոստի է Մինսկի խմբի համանախագահությունը դժվարանում ուզում է կողմնորոշվել մեղավոր կողմի մեղմասած ականջը ձգելու համար։ Սակայն անգամ այն հանգամանքը, որ պաշտոնական Բաքուն՝ ի տարբերություն հակամարտության հայկական կողմերի համառորեն շարունակում է խոչընդոտել Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովներում իր ստանձնած բանավոր ու գրավոր հանձնառությունների իրականացմանը, կապված շփման գծում լրության ռեժիմի պահպանման, դիտարկման մեխանիզմների տեղադրման եւ ԵՀ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի թիմի կազմի ընդլայնման հետ ինքնին պետք է բավարար հիմք հանդիսանա համանախագահների համար, թե այսպես ասած, որտեղ է թաքնված շանգլուխը։ Մինչդեռ ահա պարոն Ուորլիկը նույն ռոմանտիկ պաթոսով երազում եւ իր սին երազանքի ուժով փորձում է մեզ համոզել, իբր վստահաբար ասելով, թե մեջբերում եմ կգա պահը, երբ դեսպան Կասպրշիկի առաքելությունների ընդլայնումը կարևոր քայլ կդառնա ճիշտ ուղությամբ։ Խոսքս ավարտեմ կրկնելով ի սկզբանե արտահայտած հիաստապությունս առայն, որ Մինսկի խմբի համանախագահների այս հերթական այցը մեր տարածաշրջան դարձյալ որևէ ավետիս չի պարունակում։ Ինչ արած, չկա ու թող չլինի։ Սպասենք միջնորդների հերթական այցին։ Ինչ խոսք, առանց որևէ ավելորդ եւ անհարկի հուսավառության։ Պարզապես շարունակենք մեր արդար գործը, կառուցենք, շենացնենք մեր երիտասարդ պետությունը, Արցախի հանրապետությունը, մեկտեղ ձեր ձերքի միակամ համախմբված Արցախ Հայաստան Սփյուռք։